Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Imom ibn Taymiya rahimahulloh paytda Tatarlar xonlar Misrga bosib kiryapgan edi. O'shanda ko'p da'vatlarni qildi xalqga. Lekin ular uncha e'tibor bermadi da'vatga. Oxir vodi bor ekan, o'sha vodida qaroqchilar turar ekan. Ularga borib dinni tushuntirdi. Ular ham hayron bo'ldi, bu sheyx ilmli odam biz bilan nima ishi bor ekan? Kattasi bilan gaplashdi. bitta sizlarga bitta taklifim bor dedi. Ish xuddi shu bo'ladi. Lekin ozgina dars o'taman sizlarga. Bo'ldi. Lekin sizlarning ishi halol bo'ladi undan keyin. E, mashalloh. Shunday bo'lsa bo'ldi-ku. O'zimiz shundan nimamizda zerikkanmiz. Harom harom dedi, hamma ishlarimizni odamlar harom dedi. Siz birinchi odam bo'ldingiz biz ishimizni halol degan. Nima qilishimiz kerak? Qo'lda hech narsa emas. Faqat mana bu Tatarlar, Chengizxonlar kelyapti, Chengizxonni lashkari kelyapti kofirlar. Bularga hujum qilasizlar. E bo'ldi, bu hujum qilish hech narsa emas-ku. E odam qilgan ular hamma narsasi bor. Hujum qilasizlar ularga, Bu hujum qilish ham sizlarga halol bo'ladi. G'animat olasizlar, u ham sizlarga halol bo'ladi. Ularning qizlarini, ayollarini olasizlar, shuriy qilib, u ham sizlarga halol bo'ladi. E hamma narsa sizlarga halol bo'ladi. E borma shunaqa ishlar ham. Bo'ldi, hammalar tayyor bo'ldi. Birinchi bo'lib Chengizxonning lashkariga qarshi urushgan shu qoroqchilar bo'ldi. Allohning yo'lida shahid bo'lganlar bor, g'ozi bo'lganlar bor. <coughs> Musulmon bo'lsa bo'ldi-da u. Faqat ozgina burib qo'yasiz-da. 45 dan 90 ga burib qo'yasiz. Niyatni o'zgartirib qo'yasiz faqat. Aqidani tushuntirib qo'yasiz. Imom Ibn Taymiya rahimahullohning paytda bo'lgan voqea bu. Qaroqchilarning ishi va mujohidlarning ishi xuddi bir xil. e ularga bormanglar kalla kesadi ular e ularga bormanglar ular odam o'ldiradi e, odam o'ldiradi-da u ularning ishi shu-ku hozirgacha biron kishi aytganmi doktorga bolalarni olib bormanglar u o'kilaveradi yosh bolalarga ularning ishi shuda eshitganmisizlar ko'p shu gaplarni odam o'ldiradi kalla kesadi unday bunday g'ayrat-ku bu kalla kesish ayb emas-ku sifat-ku. maza qilasizlar inshaalloh kalla kesib zo'r shunaqa ular kesyapti-ku dushmanlar biz nima qilaylik bo'lmasa yog' surtaylikmi ularni kallalariga massaj qilaylikmi kalla kesadi lekin kimni kallasini kesadi uni ham aytish kerak-da. Biz josuslarning kallalarini kesganmiz, alhamdulillah. Maliklarni o'ldirganmiz. Ba'zi-ba'zida xoin mullalarni o'ldirganmiz. Shunga shukr qilamiz, alhamdulillah. Alloh taolo buyurganini qilganmiz. Yangilik qilmaganmiz. Tushunyapsizlarmi? Hech qanday yangilik bo'lmagan. Malik bilasizlarmi? Yo, yo. Kolxozlarning kattalari bo'ladi-ku. Raislar. Qomning kattalari. Mujohidlarga qarshi lashkar tuzatadi ular. Undan keyin mujohidlar ularni o'ldiradi. Endi ayb kimda? O'sha kalladida. O'sha kalla yaxshi ishlamaganligi uchun uni olib qo'yish kerakda, boshqa kalla qo'yish kerak. Mana Iroqda mujohidlar uni film qilib, chiroyli qilib chiqaryapti. Lekin o'sha ishni biz qilgan bo'lsak, biz malomat bo'ldik-da. Biz vonada shu ishni qilganmiz. Lekin undan keyin Nazir bizga qarshi urushdi. va ba'zi arabcha gapiradigan ahmoqlar bizga qarshi fatvo ham berdi. Har arabcha gapiradigan odam olim bo'lish shart emas-ku, birodirlar. Abu Jahl ham arabcha gapiradi-ku. Abu Lahab ham arabcha gapiradi-ku. Ba'zilar bizga qarshi fatvo berdi. Va bizni yomonladi. Mana bugun Iroqdan filmlar chiqyapti. Oqsoqollarni o'ldiryapti. o'sha Iroqda ularga ansor bo'lgan. Ansor bo'lib, keyin nasvor bo'lib ketgan. Shunaqalarni biz ham o'ldirganmiz, ular ham o'ldiryapti. Aljazoirda ham shish bo'lyapti. Checheniyada ham shish bo'lyapti. Kim o Ramazon Kadirov bu? Ahmoq Qadirov kim o? O'ldirilgan. Nomi musulmon ko'na. Hamma joyda shu bo'lyapti. Lekin biz qilganda biz malomat bo'ldik. Biz badnom bo'ldik. Shunga Allohdan rozi emas, xursonmiz. Alhamdulillah. Ajr ham bo'ladi inshaalloh bizga. Kalla kesilganligi uchun ham ajr olamiz, malomat bo'lganligi uchun ham ajr olamiz. Inshaalloh. Mana nazir masalasida agar ba'zilar gaplashsa sizlar bilan qanday javob berasizlar endi? Mana javobda. Biz nazir hukumat bilan kelishgan u. Mufti Abu Bakr rahimahulloh nazir jangida shahid bo'lgan. Lekin nazir uni shahid qilmagan. Amerikadan yordam olgan bular. Amerikaning josus tayyoralari Mufti Abu Bakrni urgan. Bunga dalil kerak emas. Butun dunyo biladi buni. va 3 kun Nazir bizga qarshi urushgan. Bundan keyin mag'lub bo'lib ketgan u. U mag'lub bo'lib ketgandan keyin Pokiston askari qo'shilgan. Nazir haq bo'lganda u qo'lini tortib olar edi-ku. Yo'q. Men o'zim shaxsiy ixtiloflar bor bular bilan. Pokiston foj qanday u dushman-ku, men ham Pokiston fojini o'raman deish kerak-ku. Lekin u Pokistonni quli bo'lgan. Shularga qarshi urushganmiz alhamdulillah. Yana izzat bilan bormiz bu yerda. Ular faqat bizga xiyonat qilmadi. Arablarga xiyonat qildi. Ansorlarga xiyonat qildi. Muhojirlarga xiyonat qildi. Alhamdulillah biz ularga qarshi urushdik. 26 ta birodarlarni shahid berdik. 9 ta qori Qur'on hofizi Qur'on bo'lgan ularning ichida. Biz Nazir jangini qorilarning jangi deymiz. Ahli ilmlarning jangi deymiz. Yosh-yosh uka hofizi Qur'on birodarlarimiz shahid bo'lgan. Ularning qonlaridan hid xushbu hid chiqqan. Uni butun dunyo ko'rgan. Shahid degan birodarimiz bor edi. Tojikistonlik shahid, nomi ham shahid. U birodar shahid bo'lganda uni yotganda yo'lda shuni. Ortada yuradigan sulh qiluvchilar keldi. Sulh. Nima? Kelishtirishga ba'zi ahli ilmlar keldi. O'sha ahli ilmlar shu birodarning jasadidan nima nima qo'lidan soatni oldi. Soat xushbu bo'lganda o'sha soatni nazirga ham ko'rsatdi ular. Alhamdulillah hech pushaymon emasmiz. yana Alloh taolo nasib qilsa yana ham urishamiz. Inshaalloh. Jihad faqat kofirlarga qarshi bo'lmaydi. Jihad shariatga to'siqlik qilayotganlarga qarshi ham bo'ladi. Jihad jihodiy amaliyotlarga qarshilik qiladiganlarga ham bo'ladi. Siz amaliyot qilmoqchisiz? Musulmon qavm turadi sizni ushlaydi. Bu yerdan qilmay. Endi siz majbursiz-da. Zarurat bo'lsa, ularga qarshi ham agar kuchingiz yetsa, jang qilasiz. Nimaga qaytaradi u? Allohning buyrug'i-ku jihad. Biz jihad qilamiz. Shu tog'dan otmay, shu tog'dan otmay, qayt osmonga borib o'taymi? O'zi ular shukr deish kerak. Jazakalloh xayran ey birodar, mashalloh. siz jihad qilyapsiz, biz tomondan mana sizga yordam, mana sizga ovqat, suv, hamma narsa biz tomondan. Lekin uni qilmayapti. Teskari ish qilyapti. Ularga bir dars berib qo'yish kerakdi. Lekin shart nima? Kuchiz kuchiz itsa. Kuchiz itmasa sabr qilasiz. Bo'lmasa fitna bo'ladi. Umuman jihoddan qolib ketasiz. Tushunyapsizlarmi? Agar kuch etsa, qilasiz. Alhamdulillah kuchimiz etgan nazirga qarshi, nazirga qarshi jang qildik. Oldin biz faqat vonada band edik, lekin keyin ochildik. Alhamdulillah Pokiston jihad nazirga qarshi jang bo'lmagan qadar kenglashib ketmagan edi. Ozgina joyda e, nima edi, band edi. Nazir jangdan keyin alhamdulillah biz tashqariga chiqdik. Lol masjidining voqeasi bo'ldi. Undan keyin yonib ketdi Pokiston alhamdulillah. Bu Alloh taolaning hikmatlari. Buni biz siz tushunmaymiz. Alloh taolo o'zi tushunadi buni. Savolga javob bo'ldimi? Bular kalla kesadi. Bular odam o'ldiradi. Bular unday qiladi, bunday qiladi. Ha, qilamizda. Biz kallalarning masalasida pushaymon emasmiz. Ha, xatolar bor. Xato kimda yo'q? Xato kimda yo'q? Xato Allohda yo'q. Xato farishtalarda yo'q. Biz xatokormiz, xatolar bor. Lekin biz xatolarga kibr qilmaymiz. Alloh taolaning huzuriga pushaymonmiz, tavba qilamiz. Lekin bandalarni oldida pushaymon emasmiz. Tushunyapsizlarmi? Shu nuqtani ham tushunib olinglar. Misol uchun sizlarga bitta narsani tushuntiray. Bizda ba'zi odamlar keldi. Kelib bizga aytdiki, sizlar o'zingizlarni topshirasizlar dedi. Aytdik, to'g'ri? Lekin bitta savolimiz bor. Mana sizlar qozisizlar. mahkama sud qilamiz deyapsizlar? Ha? Yaxshi. Biz keldik. Bizga kerak odamlarni ham olib kelib olasizlarmi mahkamaga? Hmm, qilib boshladi. <laughs> Aytdik, unday bo'lsa qozi bo'lishga loyiq emassiz. Qozi bo'lsa mahkamaga podshani ham chaqirib oladi u. Ikki tarafdan. Podsha bo'ladimi, amirul mu'minin bo'ladimi, uni chaqiradi u. Undan keyin qozilik qiladi-da. He shariatga o'tirmaydi, shariatga o'tirmaydi. U shariatga o'tirishga loyiq emassiz-da. Tushunyapsizlarmi? Har gapini to'g'ri tushunish kerak-da. Biz agar xato qilgan bo'lsak, shariatga o'tiramiz. Lekin har qora soriqni oldida o'tirmaymiz-ku. U ham qozi bo'lsa-da, shar'iy qozi bo'lsa-da. Shar'iy qozining birinchi sharti shu bo'ladiki, uni salohiyatda Amirul Mu'mininga ham o'tish kerak. Qanday tushunyapsizlar? modomiki shunaqa qozilar topilmasa, oxiratga qoladi inshaalloh. Lekin shu xatolar jihoddan to'siq bo'lmaslik kerak. Misol uchun hozir ba'zi toifalar yangi keladigan birodarlarga shu zaharni qo'yadi. Ular kalla kesadi, ular unday qiladi, bunday qiladi, ularga bormanglar. E ular nima qilsam jihad qiladi-ku. Ya siz qozi bo'lib kelganmisiz? Ha, javob beringlar. Sizlar qozi bo'lib kelganmisizlar? Yo'q-da. Sizlar qozi emassizlar. Sizlar mujohidsizlar. Ha, agar yo meni pastga uryapsiz, men qoziman desiz, o'sha shartda. Biz o'tiramiz, muxolifimizni ham olib keling. Tushunarlik bo'ldimi, birodarlar? Qalblarimiz xotirjam bo'lish kerak, ki biz bular bilan yuribmiz. Ey, bular kalla kesar ekan, unday ekan, bunday ekan. E, aytayapmiz-ku. Kalla kesganmiz. Odam o'ldirganmiz. Josus so'yganmiz. Alhamdulillah. ba'zi xoin ahli ilmlarni ham tinchtirganmiz Allohning fazli bilan. Bu Allohning fazli bu. Lekin xatolarimiz bor. Endi savol nimaga xato qilasizlar? Shu savolga javob. Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Astaizu billah. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير qanchadan qancha payg'ambarlar o'tganki ular bilan ahli ilmlar birga bo'lib jihod qilganlar kimlar lashkar ahli ilmlar va qo'mondon va amirlar payg'ambarlar ularning sifati shunday iborat bo'lgan fama vahanu lima asabahum fi sabilillah alloh taolaning yo'lida kelgan musibatlar sababli ular zaiflashmagan Suslashmagan. Wa ma daufu zaiflashmagan birinchi sust Suslashmagan sustlashmagan ma zaufu zaiflashmagan vamastakanu ojiz bo'lmagan Kofirlarni oldida ojiz bo'lmagan, taslim bo'lmagan. Kofirlarni oldida ojiz bo'lmagan ular. Wallahu yuhibbus sabirin va Alloh taolo sunaqa sobit qadam bo'ladiganlarni yaxshi ko'rar. Endi bularning duolari qanday bo'lgan? Mana duosini eshitaylik. ma kana قولهم illa an qalu ربنا ighfir lana dhunubana ey Alloh shaxsiy gunohlarimizni kechirgin va israfana fi amrina va jamoati gunohlarimizni kechirgin chegaradan ishlarimizda o'tib ketganmiz va israfana fi amrina amrina ya'ni jamoati ishlar umumiy ishlar, umumiy ishlarda gunohlar bizdan sodir bo'lgan. Robbana g'firlana. Ey Rabbimiz, shaxsiy gunohlarimizni kechir. Jamoatiy gunohlarimizni kechir. Undan keyin xonaqohda o'tirib Allohu Allohu qilamiz emas. Endi biz gunohkor bo'ldik, boshqa jihodga yarashmaymiz biz. Yo'q. gunoh ham qildik deyapti. Shaxsiy gunohlarimiz ham bor deyapti. Jamoatiy gunohlarimiz ham bor deyapti. Va sabbit aqdamana deyapti. Va qadamlarimizni mustahkam qilgin. Bizni sobit qadam qilgin deyapti. Zeraki musulmon ming gunohkor bo'lsam, kofirdan yaxshi-ku. Agar u sobit qadam bo'lmasa, bo'ldi men shuncha gunoh qildim, ey, men yarashmayman shu ishga. Men qililmayman. Bo'ldi. Hazrat Obama sahib kelsin. Shunday emas. Gunoh qilsam ham men qilaman. Tushunyapsizlarmi? Gunoh bo'lsa ham biz qilamiz. Biz mujohidmiz. Va thabbit aqdamana. وانصرنا على القوم kafirin bizni kofir qavmning ustiga g'olib qilgin. Zeraki biz musulmonmiz, biz kofirdan afzalmiz. Biz ming kalla kesar bo'lsak odam o'ldiradigan bo'lsak ham, alhamdulillah afzalmiz, afzalmiz, afzalmiz. Va inshaalloh oqibatimiz yaxshi bo'ladi deb Alloh taoladan gumon qilamiz. Alloh uchun biz hamma narsani tashlab kelganmiz. Alloh taolam bizga mehribonlik qiladi. Inshaalloh. Shunga aqidamiz bor. Al-imanu baynal khawfi war raja. Qorqamiz Alloh taoladan, lekin Alloh taoladan yaxshi gumondan bormiz. Allohdan tashqari bizga hech kim qolmagan. Alloh qoldi bizga faqat. Allohu maulana va la Mevla lahum. Alloh taala do'stimiz. alloh taolo egamiz va alloh taolo malikimiz alloh uchun chiqqanmiz xato qilgan bo'lsak ham alloh taolo bizni tashlab qo'ymaydi mana shu duo kimlarning duosi payg'ambarlar bilan birga bu ahli ilm mujohidlarning duolari bu tushunyapsizlarmi payg'ambarlar bilan birga bo'lgan ahli ilmlar bo'lgan. Endi bizlarni qo'yinglar-da. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, har kelajak zamoni o'tgan zamonadan battar bo'ladi. Zamona battar bo'lmaydi, zamonada yashaydigan odamlar battar bo'ladi. Endi biz bugun 15-asrda o'tiribmiz. Payg'ambarlardan ancha uzoqlashdik. Saodat asridan uzoqlashganmiz. Bizdan tabiiy narsa bu gunohlar sodir bo'ladi. Xato kamchiliklar bo'ladi. Lekin xato kamchiliklarga sarkashlik qilsak, unga kibr qilsak bo'lmaydi. Lekin biz kibr qilmayapmiz. Alloh taolaning huzurida pushaymonmiz. Lekin har oqqora odamni oldiga taslim bo'lishga rozi emasmiz. agar qoziman desa qozining shartlari bilan o'tirsa rozimiz bizni ham chaqirsin muxolifimizni ham chaqirsin gaplashamiz inshaalloh yuradigan mashina xato qiladi yuradigan mashina avariya qiladi avariya bo'ladi ammo to'xtagan mashina o'zi urmaydi lekin uni boshqasi urib ketishi mumkin Qanday tushunyapsizlar? Biz yurib turgan mashinamiz. Alhamdulillah. Pokistonda jihoddan yuribmiz, Afg'onistonda ham yuribmiz, shimolga, janub, Afg'oniston hamma joyda bormiz. Tojikistonda ham bormiz. Va inshaalloh Alloh taolo yordam bersa, sizlar sababli inshaalloh ko'p joylarga boramiz. Niyatimiz bor inshaalloh. Tushunyapsizlarmi? Ha, hozir jang vaqti, mahkama vaqti emas. Hozir nima? Jang vaqti. Yuradigan mashina albatta xato qiladi. To'xtab turgan mashina tijorat qiladi. Mirali Mironsha bozorlarda aylanib yuradi. Va uni ba'zilar urib ketadi undan keyin. undan keyin o'g'lab yuradi, meni urdi. "E, uradda, nimaga to'xtaysiz?" bu yerda? Shuning uchun yurib turaylik. Xato bo'lsa bo'lsin, Alloh kechiradi inshaalloh. Lekin qasdan xato qilmayapmiz. Bu gaplarni sizlarni xursand qilish uchun aytmayapmiz, faqat va faqat Allohning rizosi uchun aytyapmiz. <coughs> Savol bo'lsa beringlar. وقد انتفع وأخذ أخذ الغنيمة من الجهاد هو أخذ الغنيمة نعم نحن الآن لنا مخالفون لنا حساد الذين يحسدوننا على ما آتانا الله من فضله فهم يقولون لنا ويتهموننا بأنكم تقتلون الناس وبأنكم كذا وبأنكم كذا فنحن نقول نعم نحن نقتل الناس هذا عملنا المجاهد ماذا يفعل هو يقتل الناس ولكن لنا أخطاء ولأجل هذه الأخطاء نحن نستغفر الله ونتوب إليه وأما أمام الناس لا نستسلم إلا إذا كانت محكمة شرعية وعندها قدرة كاملة لإحضار الطرفين فنحن نستسلم أمام المحكمة وأما الآن لا يمكن هذا لأن هذه حالة الحرب فلأجل هذا نحن لا نريد أن نوقف سيارتنا مفهوم؟ لا نوقف الآن هذه حالة حرب وأما إن شاء الله إذا كانت القدرة تتواجد والشرط الأول للمحكمة هو هذا أن يكون أمر القاضي فوق أمر أمير المؤمنين إذا كان القاضي يريد أن يحضر أمير المؤمنين لازم يحضر أمير المؤمنين والآن كيف يحضر أمير المؤمنين نحن نقول نحن نريد أن يحضر أمير المؤمنين فكيف يحضر هل يمكن؟ لا يمكن لأن أمير المؤمنين قد أعطى لنا اختيارات كثيرة ونحن جماعة رسمية من جانب أمير المؤمنين أو العدو أو الحاسد الذي يدعي علينا لازم يحضر بنفسه إذا نحن نحضر إذا كان أمير جماعتنا يحضر لازم أمير جماعتي يحضر إذا كان مفتي الجماعة يحضر لازم مفتيهم يحضر إذا لا يستطيع فما هو جوابكم فهو جوابنا نحن أثناء حالة الحرب أنت تقول أنت تقول نحن في حالة الحرب نحن نقول نحن في حالة الحرب مفهوم؟ لأجل هذا نحن نريد أصلا هذا لا يتعلق بك أكثر بهؤلاء الإخوة يتعلق كثير هم يفهمون الموضوع حتى لا تحسبوا بأننا دخلنا في جماعة القطاع الطريق وجماعة اللصوص لأن لنا مخالفين في المنطقة الآن هذا هذا قلنا إذا كانت السيارة تسير فتضرب وما إذا كانت السيارة واقفة هي لا تضرب ولكن تضرب ها سوال البورما ها أبو هريرة سوال يو غنسز ده بور بو إمام أبو يوسف رحمه الله بيتا شاگر ده بوري ده بريل درس ده اوتر ده بيتا سوالان بيرما ده lekin imom yusuf rahimulloh aytdiki nimaga savol bermaysiz aytdi ustoz bitta savolim bor yomon qiynaldim dedi 1 yildan beri shuni sizga savol beraymi beraymi deb o'ylab yuraman e mashalloh beringchi de ustoz rozador qachon iftor qiladi quyosh botsa iftor qiladi ustoz men shunga hayronmanda agar quyosh botmasachi undan keyin imom yusuf rahimulloh aytdi e siz jim o'tirganingiz yaxshi edi عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ما دامك فرزن لرمز وطان لرمز بولاچاقا مال متا دنيا بو حما نرساني محبت پسرا بومس و محمد صلى الله عليه وسلم نين محبت استنرا بومس ايمانمز كامل بوميد Endi mutlaq iymon, mutlaq muhabbat bo'lmasa musulmon bo'lmaydi, uni aytdim. Lekin qancha muhabbat kuchlik bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuncha uni iymoni kuchlik bo'ladi. Va qancha muhabbat zaif bo'lsa, shuncha iymoni ham zaif bo'lib ketadi. Shuning uchun birodarlar, agar aytilsa, ki fulonchi masalasida hadis bor Bo'ldi, o'tib ketasiz unga. Yo, men unga eshitganman, bunda eshitganman, bu gap kufrga olib boradi insonni nauzubillah. Siz eshitgansiz, lekin ilmingiz yo'q. Sizga aytayotganlarda inshaalloh ilm bor ozmas bo'lsa Ular Hanafi mazhabni ham ko'rgan, shofiiyni ham ko'rgan, Malikini ham ko'rgan, Hanbali mazhabni ham ko'rgan, hammasini ko'rgan ular. ko'rib bittasini tanlab uni hujjatini sizga aytyapti xolos unga itoat qilib xotirjam bo'lib ketib ketvorasiz agar qalbingiz xotirjam bo'lmayaptimi bu shunga dalolat qiladiki muhabbatingiz zaif zeraki agar siz hadis borligi uchun rafayadan qilgan bo'lsangiz u ham muhabbat uchun qilgansiz va hadis borligi uchun rafayadan qilmayotgan bo'lsangiz bu ham muhabbat uchun payg'ambarning hadisida ikki tomonda hadis bor xotirjam bo'lib yuraverasiz to'g'rimi agar xotirjam bo'lmasangiz xatari bor xatar nima mana shu xatar bor hadis inkor qilish va kimki hadisni inkor qilsa nauzubillah u kofir bo'ladi endi hadislarda zaifi bor sahih bor unday bunda uning qismlari bor u sizlarning ish emas unga ko'p ilm kerak har kimning ishi emas bu lekin hadismi bo'ldi unga amal qilib ketaverasizlar bu yerda ba'zi birodarlar boshqasi boshqacha tushunchada turadi bular shunaqa o'ylaydiki chunki Vaziriston, Afg'oniston yerlarida Hanafiylar ko'p. Shuning uchun biz ham Hanafi bo'laylik. Yo'q, birodarlar. Bu qo'shimcha foyda bo'lsa bo'ladi. Lekin bizga hujjat kerak hamma narsaga. Hujjat bo'lsa amal qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz. To'g'rimi? Biz odamlarga ergishib ketadigan toifa emasmiz, birodarlar. Lekin shu borku, ya'ni odamlar Hanafi shu uchun biz ham Hanafi bo'lamiz. Bu qo'shimcha foyda. bo'lmasa biz hujjat bilan hanafi bo'lamiz hanafimiz hujjat bilan hanafimiz hujjat bo'lmasa imom abu hanifa rahimaulloh o'zilari aytganlar إذا hadis fa فهو mazhabi mana shuning uchun sizlarga agar hujjatlar aytilayotgan bo'lsa unga mukammal qanoat bilan yuringlar bo'lmasa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatida biz noqis bo'lamiz lekin hadislarda hammasi. Bu ham hadis, bu ham hadis. Qaysisi bo'lsa unga amal qilish to'g'ri. Lekin bu yerda bittasiga amal qilamiz. Shunday emaski, Rafaydaynni qo'yib yuboringlar. Nimaga? Vaziriston xalq Hanafi bular qilmaydi, biz qilmaymiz. U unaqa emas, e. Vaziriston xalqi jihad qilmayapti-ku. Ko'pchilik qilmayapti. Biz qilyapmiz. Endi ular qilmayapti, biz ham qilmaymizmi? Yo, unday emas, to'g'ri tushuninglar masalani. Biz hujjat bilan aylanamiz. Butun dunyo toshlarni, tog'larni ustimizga qo'ysam bo'ldi. Gapimiz bitta. O'zgarmaymiz. Inshaalloh. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Biz hujjat bilan Hanafi mazhabga chaqiramiz sizlarga. Sizlarni hujjat bilan chaqiramiz. Hujjat bo'lmasa itoat qilmanglar. Tushunyapsizlarmi? So'ranglar hujjatini. lekin hammalardan emas qomondandan emas amirdan emas mana sobitxon birodarimiz bor shu jamoatning muftisi va qozisi bo'ladi u kishidan so'ranglar muhammad ali domla birodarimiz bor ilmlik birodar u kishidan so'ranglar ahl ahli ilmlardan so'ranglar inshaalloh hamma narsaga hujjat bor hamma narsaga dalil bor agar biz shunga qanoat qilsak o'shanda bilinadiki Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haqiqiy muhabbat qilyapmiz. Bo'ldi, jazakumulloh xayran. Alloh taolo shu bo'layotgan darslarga amal qilishini nasib qilsin. Alloh taolo shu darsliklarni davomli qilsin va ummatga foydali qilsin. Va xato kamchiliklarni Alloh taolo kechirsin. Allohumma salli va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi Allah daim gariblerge külüb bakar Asar emas iken do'stlar, cennet jannat Cennet Jannat Cemaatnin üstü dedir Allah qo'li. oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlik sadoqatga nima yetsin hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murodiga yetsin bu ne'matga ko'rar o'lib ketsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Hushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Ko'zi ochilmas inson doim qoqilmasa Ko'zi ochilmas inson qoqilmasa Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li